ตูสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภาษาต่างประเทศ ภาษาเวียดนาม ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดนครพนม ระบบ FM ความถี่90.25เมกะเฮิรตซ์ ช่วงเวลา 17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา ทุกวันศุกร์ ผม สุริยาคำหวาน อาจารย์ผู้สอนภาษาเวียดนาม ประจำสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยนครพนม ผู้ดำเนินรายการ ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคแห่งการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความเป็นอาเซียนมีความสำคัญสำหรับประเทศไทยเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากจะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงในหลาย ๆ ด้าน เช่น ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความสัมพันธ์เชิงอำนาจที่เปลี่ยนแปลงบนเวทีการเมืองระหว่างประเทศ สำหรับรูปแบบของรายการจะแบ่งออกเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นภาคภาษาไทย ส่วนช่วงหลังจะเป็นภาคภาษาเวียดนาม สำหรับเรื่องราวที่จะนำเสนอให้แก่ท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นบทความที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เกี่ยวข้องกับการส่งออกแรงงานของประเทศเวียดนาม โดยได้เรียบเรียงจากผลงานวิจัยของท่านอาจารย์ดรธัญทิพย์ศรีพนา จากสถาบันเอเชีย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อให้สอดคล้องกับเวลาของรายการ ผมจะนำเสนอเฉพาะหัวข้อ การส่งออกแรงงานเวียดนาม ระหว่างปีคศ 1991 ถึง 2011 เวียดนามเป็นประเทศในภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ที่มีศักยภาพทางด้านเศรษฐกิจ และด้วยจำนวนประชากรมหาศาลถึงประมาณ 90 ล้านคนทำให้เวียดนามต้องประสบปัญหากับการว่างงาน เวียดนามเริ่มส่งออกแรงงานไปยังต่างประเทศตั้งแต่ในทศวรรษที่ 1980 โดยส่งไปยังสหภาพโซเวียต และประเทศสังคมนิยม ในยุโรปตะวันออก แต่นับจากต้นทศวรรษที่ 1990 หลังจากที่ลัทธิสังคมนิยมในประเทศเหล่านี้ ได้ล่มสลาย เวียดนามก็ได้ส่งแรงงานไปยังประเทศนอกกลุ่มสังคมนิยม จำนวนการส่งออกแรงงานของเวียดนามระหว่างปี คศ 1991 ถึง 2011 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากจำนวน1,022คนในปี1991 เพิ่มขึ้นเป็น 1050 คน ในปี คศ 1995 ในบางช่วงเวลาที่จำนวนแรงงานส่งออกอาจลดลง เนื่องจากมีเหตุการณ์บางประการที่ทำให้ประเทศผู้รับนำเข้าแรงงานน้อยลง ดังเช่น ในปี คศ 1998 ซึ่งเป็นปีที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจของเอเชีย จำนวนแรงงานเวียดนามส่งออกได้ลดลงน้อยลง กล่าวคือ ได้ลดลงเหลือจำนวน 12,240 คนในปี 1998 จากจำนวน 18,470 คน ในปีคศ1997 แต่หลังจากนั้นจำนวนแรงงานที่ส่งออกก็กลับมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น หลังจากประเทศที่รับแรงงานเหล่านั้น ปรับตัวจากวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น ในอีกกรณีหนึ่งก็เช่นกัน หลังจากที่เกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจอีกครั้งในสหรัฐ ในช่วงปีคศ 2008 ก็ทำให้จำนวนแรงงานเวียดนามที่ส่งออกมีจำนวนลดลงจาก 86,990 คน ในปีคศ 2008 ลดลงเหลือ 73,028 คน ในปีคศ 2009 แต่หลังจากนั้นก็เพิ่มขึ้นอีก นับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1,990 จนกระทั่งปีคศ 2012 แรงงานเวียดนาม ที่ถูกส่งไปทำงานต่างประเทศจำนวน 40 ประเทศ มีไม่น้อยกว่า 5 0 0แสนคน ในจำนวน 5 0 0แสนคนนี้ เป็นแรงงานหญิง 251,000 คน ร้อยละ 52.95 ของแรงงานทำงานในภาคบริการ ร้อยละ 42.2 ทำงานในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และประมง ในปี คศ 2011 เวียดนามส่งออกแรงงานถึง 88,228 คน ประเทศในเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับแรงงานเวียดนามมากที่สุด ก็คือประเทศไต้หวันและมาเลเซีย ในช่วงก่อนปีคศ2005และนับจากปีคศ 2008 จนถึงปัจจุบัน ไต้หวัน รับแรงงานเวียดนามมากกว่ามาเลเซีย เช่นกันในบางปีก่อนหน้านี้ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีคศ2011 เกาหลี ก็รับแรงงานเวียดนามมากกว่ามาเลเซียเช่นกัน ทั้งนี้จากการสัมภาษณ์ พบเหตุผลประการหนึ่งว่า คนเวียดนามยินดีเดินทางไปทำงานในมาเลเซียน้อยลง เนื่องจากสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ที่ไม่ดีนัก อีกทั้งค่าแรงขั้นต่ำและสืบเนื่องจากการละเมิดสิทธิ์ โดยการขาดการคุ้มครอง แรงงานเวียดนามในต่างประเทศโดยทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแรงงานไร้ฝีมือทำงานในภาคการก่อสร้าง ในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น การผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า การผลิตพลาสติก การผลิตสิ่งทอและตัดเย็บเสื้อผ้า การจับปลา การแปลรูปสัตว์น้ำ การเกษตร การเพาะปลูก และในภาคบริการ เช่น ทำงานในโรงแรม ทำงานบ้าน ในภาคบริการสุขภาพ เช่น ผู้ช่วยพยาบาล พ่อครัว ในมาเลเซียแรงงานเวียดนามส่วนใหญ่ ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต เช่น ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ โรงงานผลิตชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า โรงงานผลิตพลาสติก โรงงานผลิตกระจก โรงงานผลิตขนมปัง การทำงานในโรงงานในมาเลเซีย แรงงานเวียดนามมีรายได้ 500ถึง700ริงกิตมาเลเซียต่อเดือน นอกจากนั้น แรงงานเวียดนามยังทำงานในภาคการเกษตร การเพาะปลูก และในภาคบริการ เช่นทำงานเป็นพ่อครัวในร้านอาหารขนาดเล็ก นอกจากนี้ ในปัจจุบัน เวียดนามยังส่งแรงงานเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้าน โดยมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลเวียดนามได้ทำการเจรจากับรัฐบาลมาเลเซีย ในปลายปีคศ 2007 ในการที่จะส่งแรงงานแม่บ้านเวียดนามไปทำงานในมาเลเซียสำหรับในไต้หวัน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่นนั้น แรงงานเวียดนามส่วนใหญ่ ทำงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต สำหรับในไต้หวันแรงงานเวียดนามหญิงส่วนหนึ่งจะทำงานเป็นแม่บ้าน พนักงานทำงานในโรงพยาบาลและผู้ช่วยพยาบาลด้วย จำนวนแรงงานหญิงเวียดนามในไต้หวันมีประมาณร้อยละ 61 ของแรงงานเวียดนามทั้งหมดในไต้หวัน ส่วนมาเลเซียนำเข้าแรงงานหญิงเวียดนาม ส่วนมาเลเซียนำเข้าแรงงานหญิงเวียดนามร้อยละ 20.9 เกาหลีใต้ นำเข้าแรงงานหญิงเวียดนามร้อยละ 4.4 แรงงานหญิงเวียดนามส่วนใหญ่ในไต้หวัน จะทำงานแม่บ้าน และผู้ช่วยดูแลผู้ป่วย ในขณะที่แรงงานหญิงเวียดนามส่วนใหญ่ในมาเลเซีย จะทำงานในโรงงาน ในปัจจุบัน กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตซาอุดีอาระเบีย และลิเบีย ซึ่งเป็นประเทศที่มีน้ำมันดิบ ต้องการแรงงานก่อสร้างจากเวียดนามเป็นจำนวนมากประเทศเหล่านี้จึงกลายเป็นตลาดแรงงาน ที่มีความสำคัญสำหรับแรงงานเวียดนามในภาคการก่อสร้าง ทั้งในปัจจุบัน และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในอนาคต แนวโน้มการส่งออกแรงงานเวียดนามในอนาคต หลายประเทศมีแนวโน้มที่จะรับแรงงานเวียดนามเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากเป็นที่ยอมรับว่า แรงงานเวียดนามเป็นแรงงานที่อดทน ขยัน เป็นที่พอใจของนายจ้าง และค่าจ้างแรงงานอยู่ในระดับไม่สูง ในขณะที่รัฐบาลเวียดนาม ก็สนับสนุนและพยายามส่งออกแรงงานของตนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งพยายามยกระดับและพัฒนาแรงงานให้มีทักษะและมีคุณภาพมากขึ้น ในปี คศ 2010 เวียดนามส่งแรงงานไปมาเลเซียจำนวน 11,741 คน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี คศ 2009 ถึง 3 เท่า แม้ว่าต่อมาในปี 2011 จะลดลงเป็น 9,971 คนก็ตาม อย่างไรก็ตาม หลังจากที่แรงงานเวียดนามได้อพยพออกจากริเบีย ก็ได้เดินทางไปทำงานมาเลเซีย และคาดว่าแรงงานดังกล่าวจะเดินทางกลับไปทำงานในริเบียอีก ในอนาคต อย่างไรก็ตาม เราก็ยังเห็นแนวโน้มที่มาเลเซียจะรับแรงงานเวียดนามมากขึ้น จากการที่ในปีคศ 2012 มาเลเซีย มีแผนสร้างงานอย่างน้อยประมาณ10,000คน ซึ่งทำให้มีความต้องการแรงงานต่างชาติเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน จากการที่รัฐบาลมาเลเซีย อนุญาตให้แรงงานผิดกฎหมาย จดทะเบียนแรงงานได้ จะทำให้แรงงานเวียดนามที่ทำงานอย่างผิดกฎหมายจำนวนหนึ่ง สามารถทำงานต่อไปในมาเลเซียได้อย่างเสรีมากขึ้น และไม่ต้องเดินทางกลับหรือถูกส่งกลับสำหรับประเทศไต้หวัน แรงงานเวียดนามในไต้หวันส่วนใหญ่ทำงานอยู่ในภาคบริการ ได้แก่ แม่บ้าน พนักงานทำงานในโรงพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล รองลงมาได้แก่ การทำงานในโรงงานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต นอกจากนั้นก็ทำงานในอาชีพประมง ในปัจจุบัน เวียดนามส่งแรงงานไปยังไต้หวันเป็นจำนวนมากที่สุด ข้อมูลในเดือนเมษายนปีคศ2012 พบว่า มีแรงงานเวียดนามจำนวนถึง 93,000 คนในประเทศไต้หวันจำนวนแรงงานเวียดนามในไต้หวัน จัดว่าอยู่ในอันดับสองรองจากแรงงานชาวอินโดนีเซีย รายได้เฉลี่ยอย่างเป็นทางการที่แรงงานเวียดนามจะได้รับจากบริษัท หรือนายจ้างไต้หวัน คือ 650 เหรียญสหรัฐต่อเดือน แต่ละปีเวียดนามจะส่งแรงงานไปไต้หวันในอัตราร้อยละ25-30%เ ของแรงงานเวียดนามที่ส่งออกทั้งหมดในแต่ละปี ในอนาคตอันใกล้เราก็ยังเห็นแนวโน้มที่เวียดนามจะส่งแรงงานไปยังไต้หวันมากขึ้นสำหรับเกาหลีใต้ ในปีคศ 2012 มีแผนที่จะรับแรงงานต่างชาติมากขึ้น รวมทั้งแรงงานจากประเทศเวียดนาม เช่นกัน ในภาคอุตสาหกรรมการผลิตของเกาหลีใต้ต้องการแรงงานถึง 11,700 คน ภาคการก่อสร้าง ต้องการแรงงาน 1,000 คน ภาคการเกษตรต้องการแรงงาน 1,000 คน และภาคการประมงต้องการแรงงาน 1,300 คน แต่แรงงานเวียดนามก็ต้องผ่านการทดสอบมาตรฐานแรงงานในประเทศเกาหลี สำหรับในประเทศญี่ปุ่นจำนวนแรงงานเวียดนามที่ส่งไปญี่ปุ่นมีจำนวนไม่มากนัก และเป็นแรงงานฝีมือ ในปี คศ 2012 ญี่ปุ่นมีความต้องการ ผู้เข้ารับการฝึกงานพยาบาลจำนวน 500 ถึง 1,000 คน แต่ญี่ปุ่นก็ตั้งมาตรฐานไว้สูงมาก ซึ่งเป็นการยากสำหรับแรงงานต่างชาติ ที่จะสอบผ่านมาตรฐานที่รัฐบาลญี่ปุ่นกำหนดไว้ จะเห็นได้ว่าการส่งออกแรงงานเวียดนามไปยังประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ มีความยากลำบากกว่าการส่งแรงงานเวียดนามไปยังประเทศไต้หวันและมาเลเซีย เนื่องจากมาตรฐานด้านแรงงาน ที่ทั้งสองประเทศ กำหนดไว้ สำหรับประเทศไทย การนำเข้าแรงงานจากประเทศเวียดนามอย่างถูกกฎหมาย ยังอยู่ในขั้นตอนการเจรจา ระหว่างกระทรวงแรงงานของทั้งสองประเทศ และคาดว่าจะมีความคืบหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้น เนื่องจากรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้มีความสัมพันธ์ในระดับหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ในช่วงต่อไปรายการของเราจะออกอากาศในภาคภาษาเวียดนาม ขอเชิญท่านผู้ฟังที่สนใจติดตามรับฟัง อยากเก็บดวงดาวมาทอภาพฝัน อยากเกี่ยวดวงจันทร์มาปั่นทอใหญ่รัก อยากให้นวลน้องเอ็นกายนุ่นตักร้องเพลงความรักกล่อมน้องนิทรา เมหมอกงจันหลับฝันเถิดนา วันไฟบางตา ที่ตราพักผ่อน อยากเกี่ยวดวงจันทร์มาปั่นทอใหญ่รัก อยากให้นวลน้องเงินกายนุ่นตัก ร้องเพลงความรักกล่อมน้องนิทรา เก็บน้ำพึ่งหวานจากร้อยพานา เก็บดอกไม้ป่ามาร้อยเป็นมาลา Đây là Đài Tiếng Nói Thái Lan, phát thanh từ tỉnh Nakhon Phanom, Vương quốc Thái Lan. Sulia Khamvan, giảng viên Viện Ngôn ngữ, Trường Đại học Nakhon Phanom, xin kính chào quý thính giả. Chương trình Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN được thực hiện bằng sóng ngữ, tiếng Thái Lan và tiếng Việt. Hôm nay chúng tôi xin trình bày với chủ đề Hội nhập ASEAN tác động đến lao động di cư Việt Nam như thế nào? Báo cáo của tác giả Sally Barber – và Max Tunon, Văn phòng Tổ chức Lao động Quốc tế. Việc các quốc gia ASEAN sẽ trở thành một cộng đồng kinh tế thống nhất được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho tăng trưởng trong khu vực. Tuy nhiên, vẫn còn có nhiều suy nghĩ chưa chính xác về di cư trong khu vực và tại mỗi quốc gia, nhiều người cho rằng di cư trong khu vực là di chuyển tự do của người lao động, giống như những gì đang diễn ra tại châu Âu. Tuy nhiên, nhận định này vẫn còn xa với thực tế. Khi cộng đồng kinh tế mới ra đời, sẽ có nhiều cơ hội để người lao động dịch chuyển sang các nước khác để đáp ứng sự thiếu hụt nhân lực cho các quốc gia này, cải thiện thu nhập và tích lũy những kinh nghiệm mới cho bản thân. Tuy nhiên, đến nay, các quốc gia mới bắt đầu tập trung thảo luận về dịch chuyển của lao động có kỹ năng thông qua các thỏa thuận về công nhận tay nghề tương đương tạo thuận lợi cho việc tự do di chuyển và quyền tự do làm việc tại các nước trong khu vực đối với 8 nhóm ngành nghề kế toán, kỹ sư, khảo sát, kiến trúc, điều dưỡng, dịch vụ y tế, dịch vụ nha khoa và du lịch. Hội nhập kinh tế có nghĩa là người lao động có thể di rời và đến Việt Nam. Đối với Việt Nam, một chính sách hội nhập tốt có thể sẽ giúp tăng năng suất lao động trong nước – thông qua việc di cư của lao động có tay nghề. Nhưng điều quan trọng cần phải tính đến là những tác động tiềm tàng của việc một số lượng lớn người lao động có tay nghề sẽ rời đất nước để đi tìm những công việc có thu nhập cao hơn thông qua các MAE. Một báo cáo của Tổ chức Lao động Quốc tế và Ngân hàng Phát triển Á Châu sẽ được công bố vào giữa năm 2014 sẽ cung cấp thêm nhiều thông tin về tác động của hội nhập kinh tế khu vực đối với thị trường lao động. Nhưng việc di cư của người lao động có tay nghề chuyên môn, một số lượng người lao động trong khu vực Đông Nam Á, cần nhớ rằng việc xây dựng cộng đồng kinh tế ASEAN không phải là một quá trình độc lập. Nó được bổ sung, hỗ trợ bởi trụ cột về cộng đồng kinh tế xã hội trong hội nhập ASEAN và nó sẽ hỗ trợ các mục tiêu của AEC hướng tới phát triển kinh tế công bằng trong khu vực. Sự đóng góp của người lao động di cư có tay nghề thấp và tay nghề trung bình phải được ghi nhận. Nếu đứng riêng rẽ, cộng đồng kinh tế ASEAN đang được xây dựng sẽ không thể giải quyết được đầy đủ các vấn đề xã hội, trong đó có di cư an toàn, bảo vệ người lao động khỏi nạn bóc lột, tiếp cận đào tạo tay nghề và đảm bảo các điều khoản về phúc lợi đối với người lao động. Việt Nam hoàn toàn có thể hưởng lợi từ việc hội nhập cộng đồng kinh tế ASEAN và với 15% của dân số trong khu vực ASEAN, Việt Nam cũng có những đóng góp quan trọng để hình thành thị trường khu vực mới này. 500.000 người lao động Việt Nam đang làm việc ở các nước đã có những đóng góp đáng kể đối với nền kinh tế của đất nước với khoản kiều hối khoảng 1,6 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Chính phủ Việt Nam đang tích cực hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài là một phần trong chiến lược giảm nghèo và phát triển của đất nước. Một hệ thống chính sách và dịch vụ đã được ban hành và áp dụng nhằm giảm chi phí và tăng cơ hội cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài thông qua hỗ trợ đào tạo kỹ năng và tay nghề cho người lao động. Chính sách này bao gồm việc đặt ra mục tiêu về số lượng lao động có kỹ năng tay nghề đi làm việc ở nước ngoài. Quan điểm của Tổ chức Lao động Quốc tế là di cư phải được xem là một lựa chọn của người lao động hơn là sự cần thiết, trong khi di cư có thể tạo ra con đường để thoát nghèo đói. Điều quan trọng là phải duy trì sự cân bằng trong việc thúc đẩy di cư với các chính sách, biện pháp bảo vệ phù hợp đối với người lao động. Trong nhiều năm qua, các quốc gia thành viên ASEAN đã hợp tác với nhau nhằm tăng cường công tác quản lý di cư, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người di cư. Có nhiều khuôn khổ và diễn đàn để tạo cơ hội và thúc đẩy việc ban hành các chính sách tốt hơn về phối hợp và đối thoại nhằm tăng cường sự bảo vệ đối với người di cư. Những điều này được đề cập trong tuyên bố ASEAN về bảo vệ quyền của người lao động di cư. Diễn đàn ASEAN về lao động di cư, một cuộc họp thường niên của đại diện chính phủ, các tổ chức của người lao động và tổ chức của người sử dụng lao động, đại diện của các tổ chức xã hội dân sự. Thêm vào đó, việc hợp tác trong quản lý di cư cũng đang được tăng cường thông qua sáng kiến về hội nhập ASEAN. Trong đó, Philippines đã cam kết chia sẻ kinh nghiệm của họ về vấn đề quản lý người lao động làm việc ở nước ngoài. Một số lĩnh vực cần tăng cường như người di cư cần được thông tin đầy đủ về chi phí và lợi ích của di cư, làm thế nào để bảo vệ bản thân trong suốt quá trình di cư, công nhận tay nghề tương đương đối với những công việc có tay nghề thấp và tay nghề trung bình, tính linh hoạt của chính sách bảo hiểm xã hội, đào tạo và hỗ trợ người di cư trở về. Những người có thể sử dụng khoản tiền tiết kiệm và kỹ năng tích lũy được ở nước ngoài để tăng cường các cơ hội làm việc sau khi về nước và hỗ trợ phát triển cộng đồng. Ngày người di cư quốc tế là một dịp để chúng ta tái cam kết về nỗ lực của mình để đảm bảo di cư sẽ mang lại lợi ích cho tất cả mọi người và tổ chức lao động quốc tế cam kết tiếp tục hợp tác với chính phủ Việt Nam và các tổ chức của người lao động, tổ chức của người sử dụng lao động để tăng cường công tác quản lý di cư và bảo vệ người lao động di cư tại quốc gia và tại khu vực ASEAN về quan hệ hợp tác lao động giữa Thái Lan và Việt Nam. Vào ngày 28 tháng 3, 2014, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, trước nhiều kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 13 về tình trạng số lượng lớn người lao động Việt Nam di cư tự do sang làm việc tại Angola và Thái Lan theo hình thức du lịch và thăm thân. Dù đã có hiệu quả lợi ích về kinh tế nhưng gặp rất nhiều rủi ro vì không được pháp luật của nước sở tại bảo vệ, đặc biệt là lao động của tỉnh Hà Tĩnh. Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh Xã hội Nguyễn Thanh Hòa cho biết, Bộ Lao động Thương binh Xã hội đang tích cực đàm phán với Angola và Thái Lan về việc ký thỏa thuận hợp tác lao động để giúp người lao động Việt Nam tại các nước này trở thành lao động hợp pháp được bảo vệ quyền lợi chính đáng của họ. Dự kiến, Hiệp định Hợp tác Lao động đối với Việt Nam và Thái Lan sẽ được ký trong nửa đầu năm 2014. Đến đây, chương trình Hội nhập Kinh tế ASEAN phát thanh song ngữ bằng tiếng Việt và tiếng Thái xin kết thúc. Xin hẹn gặp lại quý thính giả vào tuần sau. về sông hương tình quê ơi người tình quê có nhớ xin trở về kịp về mau chiếc kẹo mái tê bỗng sẽ qua câu bạn con thương bạn chưa biết gửi sâu bên ngư còn đời khách về người tính